Esperem que hagueu passat uns bonics dies de Nadal i que compartiu amb nosaltres aquesta hora de ràdio amb les persones amb discapacitat i malaltia mental seran protagonistes. l'edició especial eh, de Sant Esteve, quatre seran els arguments centrals del programa. Comencem repassant convidats i continguts. What I want, got, it might be hard to handle. Avui compartirem una estona de Catalunya sense barreres amb la psicòloga del programa, la Rosana Moyano. Per si de cas no teniu bon ànim aquests dies de Nadal, la Rosana ens donarà algunes recomanacions aclaratòries sobre el tema habitual en dates tan assenyalades al calendari. Mireu, aquest any 2013 que estem a punt de tancar ha estat molt important per a l'ONCE i la seva fundació. Són 75 anys d'història al costat de les persones cegues i 25 amb les persones amb altres discapacitats. Eh, comentarem els esdeveniments d'aquest any tan significatiu per a l'ONCE al costat del delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau. 11 ha visitat aquest mes de diciembre... el papa Francisco a Roma. Aquesta era la salutación de benvinguda del Sant al Vaticà. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación 11. A los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor en aquest any 2013 l'UNCE també ha obtingut el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Recordem aquell emocionant moment. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. por una extraordinaria labor que ha realzado la dignidad y la calidad de vida de millones de personas con discapacidad en España y que ha promovido la integración social y servido de ejemplo a numerosas iniciativas internacionales, el jurado ha concedido el galardón a la ONCE, Organización Nacional de Ciegos. Recoge el premio su presidente, Miguel Carballeda, acompañado por Liv Parli Cantín y Cristina Seda, con su perro guía Brisi. Més temes en aquesta edició especial de Sant Esteve, a Catalunya sense barreres. Sabina Lobato és directora de projectes, formació i treball de Fundació 11 i avui ens presenta al programa una col·lecció de contes digitals on els protagonistes són nens i nenes amb discapacitat. Well, well, well. Per últim, compartirem tertúlia amb els amics d'ARMIC, l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya. Podeu seguir la seva actualitat visitant el portal web www.armic.es. Ells, com a nosaltres, apleguen en un mateix concepte discapacitat i ràdio i són un exemple del que representa el treball en equip en convenciment de causa. I a més a més que nosaltres a Catalunya sense barreres estem enamorats de la gent d'Àrmic, perquè escolteu-ho, sense recursos, sense mitjans, molta gent, a última hora, tot plegat, bueno, és que se'n surten. Jo no sé què han fet perquè ara han instal·lat una emissora en un vaixell. I a més a més tenen una, també amb el papa Francisco pel mig, que ens ho explicaran al final del programa. Jo estic tota intrigada. Listen Amics i amigues, benvinguts a l'edició especial de Catalunya sense barreres de la festivitat de Sant Esteban. Som gent viva, gent amb discapacitat i malaltia mental. Sí, senyor, que treballem en festes. Doncs sí, amb bon ànim, i tant que sí. I si no tenim de bon ànim, ens portem la psicòloga al programa i ens diu què hem de fer. Toni Huguet, al control de so. Endavant. Endavant. Fidel a la cita amb la ràdio tenim ja preparada la nostra historiadora, la Carmina Coromines. Avui ens acosta de nou la figura d'un altre personatge amb discapacitat, en aquesta ocasió el poeta sec Homer. Bona tarda. Homer està considerat el pare de la poesia grega. Set ciutats reivindiquen el seu naixement. L'opinió més fundada és que vivia alternativament a totes set, recitant les seves poesies, per la qual cosa se l'ha comparat als trobadors de l'edat mitjana. Va compondre la Ilíada, poema que fa referència a la guerra de Troia, i l'Odissea, en què canta els viatges i els contratemps que va experimentar Ulisses en tornar a la llar després de la guerra. Tots dos poemes constitueixen la primera primera i, per tant, la més antiga història dels grecs. Homer va ser una figura d'extraordinària potencialitat creadora. Les seves descripcions sorprenen pels detalls d'observació, la seva brevetat i exactitud. En les escenes de guerra arriba un verisme, de vegades atroç. Molt s'ha parlat de la discapacitat que va patir Homer, una ceguesa adquirida amb els anys, sustentada perquè en grec eòlic Homeros era sinònim de la paraula del grec estàndard tuflós, que significa sí.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 Doncs ens posem en marxa l'edició especial de Catalunya sense barreres de la festivitat de Sant Esteve al costat de la Rosana Moyano, que és la nostra psicòloga. Ens la hem apropiat ja al programa, és la psicòloga del programa. Rosana, què tal? Bona tarda, bon Nadal. Moltes gràcies per ser-hi aquesta tarda amb nosaltres. Bona tarda, estic encantada de compartir amb vosaltres aquesta tarda de Sant Esteve i, i la veritat, molt, molt animada. Justament avui parlem, hem volgut tractar el programa, l'estat d'ànim al Nadal. Vosaltres, els psicòlegs, eh, dieu, que és mm, un, un tema freqüent a les consultes, als que fan mm -hmm. clínica, sí. Mm, a les persones que no s'acaben de trobar bé, que no acaben d'estar contentes, que problemes que estaven com en, doncs, ja eh, eh, oblidats emergeixen en aquests dies. Què passa al Nadal? Bé, el Nadal el que passa és que sembla que, a veure, és una època molt particular i sembla que tots hem de ser feliços, tots hem d'estar preparats per compartir, per gastar, per passar-nos-ho bé i a vegades no coincideix aquest, aquest moment amb el nostre estat d'ànim, eh, no coincideix amb els nostres millors dies. A més a més, és una època en la qual les famílies doncs, hi ha com la imposició de trobar-se, de compartir taula, de compartir bons moments i no sempre això és, és factible. Les famílies hi ha problemes, hi ha problemes problemes laborals, hi ha problemes de salut, a vegades les, les famílies estan separats, els seus membres, hi ha fins i tot persones soles o les pèrdues dels éssers estimats, és a dir, que realment sembla que hi hagi una imposició. I després hi ha una tercera qüestió important, sembla que acaba l'any que s'ha de fer balanç de què és el que ha passat aquest any. A vegades rememorem quins eren els nostres propòsits, aquest any faré això, faré tal cosa, i a vegades la vida no és tan fàcil. Apareixen coses sobtades que es poden fer canviar els nostres propòsits i bé, mm, a vegades no assolir allò que havíem previst doncs ens eh, immergeix en un moment de, de, de, de pena, de tristor, de fins i tot impotència davant de coses que podríem haver fet i no hem pogut. A més a més, Rosana, la imatge de la publicitat moltes vegades mostra situacions ideals que no es donen a la vida diària. No, <laughs> ni de molt lluny, no? A veure, la, la publicitat què proposa? Ens proposa doncs, imatges luxoses, de, de, de joventut, de diners, de despeses per tot arreu, i això el nostre dia a dia, malauradament, doncs no és així. El que sí que podem extreure de bo dels anuncis a vegades és aquesta retrobada amb, les, amb els éssers estimats, el poder poder compartir algunes coses i si realment podem fer-ho, doncs es tracta de gaudir d'això. Eh? No tan sols de pensar que hi ha despeses, hi ha menjars, hi ha eh, una sèrie de coses que, que, que ens provoquen més neguit, sinó bueno, el fet de poder compartir, de poder estar junts i rememorar coses quan es pot donar l'ocasió, doncs potser sí que hi ha alguna imatge de la publicitat que podem extreure. Emocions habituals que poden produir-nos contradiccions internes. En Rosana, tu citaves la pena, la tristor. Mm Sí, a vegades, eh, clar, no tothom està passant bons moments. Llavors, doncs, eh, apareixen aquestes sensacions de soledat, a vegades quan no es té la, la, la persona estimada al costat. Eh, aquesta sensació de soledat, si, si ets una persona que ha patit alguna situació laboral adversa durant l'any, doncs encara s'agreuja més, o, o pèrdues econòmiques, o pèrdues de persones. Llavors, doncs, sí que és cert que les emocions surten a flor de pell, no? estan a flor de pell. Eh, al retrobar-nos també amb les persones que estimem al voltant de la taula, doncs a vegades porta a parlar de coses que són importants a la família, no? I sempre això desperta emocions que poden ser bones, però també poden ser neguit, provocar neguit, ser de, no dolentes, però sí que ens alteren d'alguna manera, no? Per tant, eh, Després està sobreposar-se a les absències, també, uh mhm. -huh. perquè, clar, al Nadal no sempre tenim a totes les persones que estimen al costat. Algunes s'han marxat, ja sí. no hi són amb nosaltres, uh mhm. -huh. almenys físicament, no? Uh mhm. -huh. eh, clar, aquí què fem? Clar, Aquí és hi ha un dol que sí. es torna a viure any rere any. Sí, clar, si, si realment hi ha una persona, un ésser estimat que ens ha deixat eh, fa temps, doncs es torna a reviure. En aquests moments sembla, per lo que dèiem al principi, sembla que hauríem d'estar molt feliços i estar tots junts, i això no es dona si, si hi ha una persona que falta. Llavors, d'alguna manera, tornen a sortir els records, els bons moments viscuts amb aquella persona, el patiment de no tenir-la, es troba a faltar. I també hi ha una altra cosa, que és que a vegades amb les persones que estem presents en aquell moment, quan ja es tracta de gent gran, tenim els pares al costat que ja estan poden estar malalts, o tenim gent que sabem que potser eh, aquell any serà l'últim any que estarà entre nosaltres eh, el dia de Nadal. Llavors aquest eh, anticipar que potser és l'últim dia també d'alguna manera té uns efectes negatius en les nostres emocions, no? És com voler no deixar escapar el temps, no? Voler mantenir aquell moment de joia que estem amb aquella persona pensant, bueno, potser, potser és l'últim any que estem junts, no? I bé, tot això ens immergeix en una situació de, de molta angoixa a vegades, sí. Mm, després hem de citar també quan tenim problemes de salut i potser hi ha alguna persona de la família, nosaltres mateixos som a l'hospital, uh mm, mhm. -huh. que se celebra el Nadal sí, també als hospitals sí, sí. catalans sí, i a la resta, i tant que sí, i complicacions per la nostra discapacitat, que no bones vacances no, clar, hem tingut, no sé, se'ns trenca la cadira de rodes, imagina, aquests uh -huh. que mhm. venen el dissabte al programa, se'ls hi trenca la cadira de rodes, a mi eh, un problema de visió, vull dir, mm, uh -huh. tot mhm. això pot passar també. Clar, pot passar, és a dir, que la vida està feta d'imprevistos a vegades, no? Hi ha coses que podem preveure, i podem preveure que el Nadal per exemple, estem a l'hospital o tenim una, un familiar a l'hospital, si allò és una cosa que ja la prevem, que dius, bé, ja està, sabem que és així, eh, doncs bé, ens podrem acomodar d'alguna manera, no? ser flexibles i adaptar-nos a millorar aquell moment, tot i que sigui a l'hospital o sigui on sigui. Però si és un imprevist, és una situació no esperada, doncs a tota la voràgine de <laughs> coses que passen durant el Nadal s'ha d'ajuntar aquell moment difícil, de reestructuració de què és el que està passant, de com ens organitzem, de que aquell aquella persona està malament, aquella persona que estimem, és a dir, que és un moment difícil. Però sí que vull fer esment d'això que has comentat, la gent que està als hospitals, perquè a vegades ens oblidem quan estem a casa fent un dinar de Nadal o de Sant Esteve, ens oblidem que hi ha gent als hospitals i sobretot aquelles persones que són grans, que es troben soles eh, i que realment el Nadal adquireix aquesta, aquesta connotació més negativa. O bé aquells nens que acaben de néixer i que pel que sigui no poden sortir de l'hospital. Jo ara en aquests moments tinc diverses famílies que sé que les passaran, les Nadals. Els Nadals els passaran a l'hospital amb els seus nadons que acaben d'arribar a aquesta vida i, i ja tenen sí. algunes dificultats, no? I això és, això és dur. Doncs descrita la situació, s'ha dit, per tot aquell, aquella persona que ens estigui escoltant i trobi que no té un bon estat d'ànim, primer missatge, això pot ser habitual al Nadal, mm -hmm. tranquil·litat, Exacte. i ara, com eh, en sortim de tot això? Rosana, què fem? Estratègies, recursos? A veure, estratègies. Eh, D'entrada, una mirada positiva, intentar pensar que bé, són dies com, com uns altres qualsevol però que podem intentar estar de més bon humor, oblidar les diferències amb, amb, la, amb alguns membres de la família que potser doncs, no ens entenem prou i poder seure al voltant de, de la taula doncs, amb, amb una pre bona predisposició. Després vigilar una miqueta a nivell ja una cosa més física, els, els canvis aquests d'hàbits, ja dels horaris, dels menjars, del dormir, del beure, <laughs> doncs tot això també provoca que d'alguna manera hi hagi un estat d'ànim diferent, perquè I no passa estem factura. sempre, i passa factura. Clar. Eh? O sigui, vigilar una miqueta, podem fer una mica de més, <laughs> però no tant, no? És a dir, que controlar-nos en aquest sentit. Uh, després, si hi ha situacions difícils a nivell econòmic, doncs, evidentment, no cal unes grans despeses. A vegades, amb una taula pots posar una coseta de més i allò ja fa festa, no? És a dir, que no cal anar a buscar un gran manjar, com surten els anuncis, no? Els regals, doncs buscar alternatives. Potser és més important pensar, he de fer un regal per a aquella persona, encara que sigui un detall, que no cal gastar-se molts diners, però que es, ho fas pensant en aquella persona que li pot agradar i amb aquella cosa ja, ja és una bona, una bona situació. És a dir, que ja pots buscar una alternativa. Mm, quan hi ha alguna situació difícil amb les famílies, eh, potser no cal esperar que establim una conversa i surt tot allà, sinó que podem dir, bueno, doncs avui veurem una pel·lícula o, o farem un joc de taula i llavors així d'alguna manera tens una estratègia perquè no surtin temes que potser no t'interessen. És a dir, que sí que hi ha algunes estratègies, però la més important és poder gaudir d'aquell moment eh, intentant doncs, bueno, tenir una mirada positiva cap allò que estàs, que estàs fent. I recordar que la publicitat és publicitat, ah, no és la vida real. No la, vida la vida real, real porta a cadascú la situació que li toca viure i eh, és la que hi ha. Uh mhm. -huh. Mm, Tranquilitat, normalitat, eh, positivisme en la, en la mesura del possible. en la del possible. mesura que es pot ser. Efectivament. Sí, sí. I, com no, Rosana, per tancar aquesta conversa, un missatge per tota la gent que sí s'ho passa bé al Nadal, que són festes de goig, sobretot per les persones catòliques, uh -huh. que mhm. estan vivint uns dies molt bonics. Sí, sí, evidentment, les persones catòliques, doncs, eh, per ells són, és una, és una, són unes dates molt importants, i penso que justament eh, per les persones catòliques i no catòliques, és sí. a dir, les persones que d'algun moment aquests, aquestes dates són per eh, pensar potser o recollir una miqueta tot el, que, el fruit del que hem fet durant aquell any, pensar en quines coses ens podem proposar per ser millors persones, pensar en les persones que tenim al voltant. Eh, bé, crear aquest lligam amb les persones que estimem i afavorir que d'alguna manera que, que, la, que la vida sigui més còmoda, més fàcil, més bonica. No? Home, escoltant-te tu, Rosana, això sembla possible. Doncs Passes per aquí, és com un àngel, que ho ha omplert tot, eh? Molt bé, Anna, Mira no, si et necessitem, eh? <laughs> Doncs, Rosana, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquesta edició especial de Sant Esteve. Tornaràs al, al primer programa de l'any, sí, perquè no toca això, la secció eh? Família i que... Discapacitat. Sí, sí, sí, estic sí? encantada d'estar amb vosaltres. Doncs molt bon Nadal, que tinguis, en Rosana, i ens veiem al primer programa del 2014. Perfecte, gràcies per la teva abraçada. col·laboració. Gràcies. Vinga, estimada. Doncs nosaltres continuem, petita pausa, i ens anem a conversar amb el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya.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 Molts moments han omplert d'emoció la vida d'aquesta institució al 2013. Potser un dels eh, més especials va ser la visita aquest mes de desembre al papa Francisco. Escoltem la salutació del Sant Pare a la família de l'ONCE que viatjava al Vaticà. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación 11. A los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor 30 persones amb discapacitat eh, visitaven el papa Francisco a Roma. El grup estava encapçalat per Miguel Carballeda, president de l'11 i la seva fundació. Sí, jo creo que teníamos que acabar acordándonos de muchísima gente que ha dejado su vida en, en las calles, en las plazas de nuestro país, defendiendo a la institución y sobre todo luchando día a día, minuto a minuto, por la dignidad de las personas con discapacidad, de los ciegos de nuestro país. y hoy estamos aquí una representación, más de 130 personas pensando en ellos. Pero, sens dubte, un altre moment clau para la historia de Alonce va a ser aquest. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por una extraordinaria labor que ha realzado la dignidad y la calidad de vida de millones de personas con discapacidad en España y que ha promovido la integración social y servido de ejemplo a numerosas iniciativas internacionales, el jurado ha concedido el galardón a la ONCE, Organización Nacional de Ciegos. Recoge el premio su presidente, Miguel Carballeda, acompañado por Liv Parli Cantín y Cristina Seda, con su perro guía Brisi. Doncs bé, en aquest eh, programa especial, eh, en aquesta edició de Sant Esteve, hem volgut tenir amb nosaltres Xavier Grau, delegat territorial de l'11 a Catalunya. Senyor Grau, bona tarda, bon Nadal i bon any també. Benvingut al programa. Molt bona tarda eh, i molt bon Nadal. Doncs, senyor Grau, eh, aquest eh, 2013 ha estat un any intens per l'11. No sé com l'ha viscut vostè personalment. Doncs eh, molt bé. Eh? Jo crec que tots els afiliats de, de l'11 de Catalunya l'han viscut en, en primera en persona. <clears throat> ha fet molt bon, molt bon resum amb el tall de, amb el tall de, de veus que ha posat a l'inici de, lo, de lo que ha estat, però és irresumible. Eh? És, eh, ha estat una qüestió sintètica, hem tingut moltíssimes més eh, activitats i el que sobretot, sobretot, sobretot ha estat, jo crec que és més important, és el, al sentir l'escalfor, el, el recolzament de la, de la ciutadania cap a la, cap a la nostra entitat i cap, a la, i cap a la tasca que fem. Fa 75 anys la vida de les mm. persones cegues a Catalunya i la resta de l'Estat era ben diferent, senyor Grau. Pues sí, efectivament, com ho era també la vida de, de la resta de, de ciutadans, el que passa que, que les nost la nostra gent, la gent amb discapacitat, la gent amb discapacitat visual, doncs eh, eh, eren una mica com un, eh, com un món a part, eh, com una, com una gent pues, que tenia molt, mala, eh, molt mal sistema per, per guanyar-se la vida, malgrat que aquí a Catalunya ja amb anterioritat a, a, la, a la República va sorgir doncs, el Sindicat de Cers de Catalunya, que va, que va néixer aquí a Catalunya, i ja van inventar-se una manera de, de que els sexes poguessin guanyar més o menys la vida d'una forma, forma digna. Justament el Sindicat de Secs de Catalunya va ser una de les entitats pioneres en l'inici, en el naixement de l'ONCE actual. O doncs sigui, es dona la casualitat que aquí a Catalunya mm, jo crec que tant per lo que fa, fa referència al Sindicat de Secs de Catalunya com fins i tot per la Constitució anterior a, al Sindicat de Secs de Catalunya, encara que no va tenir una, una, una acció específica de la, de la Federació Ibèrica de, de Ciegos que es va constituir també aquí a Catalunya, com per l'activitat de, del món associatiu, de l'impuls de persones com en Roc Boronat i, la, i, i moltíssima altra gent que el va, que va voltar que a través del sindicat doncs van posar la llavor d'alguna manera, van donar la idea de com podia, com podia ser això i com podia, i com podia funcionar. Senyor Grau, jo no sé què representa per vostès eh, haver estat Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Bé, doncs per nosaltres representa un, un reconeixement, però no un reconeixement als que en aquest moment eh, tenim una o altra responsabilitat a la ONCE, sinó un reconeixement sobretot a, a la feina feta durant els nostres 75 anys d'història per moltíssima i moltíssima gent que s'ha deixat eh, la pell per a que les persones cegues puguin tindre una vida digna i, so, i sobretot també per a moltíssima i moltíssima gent que avui en dia treballa als carrers, als pobles, a, a, que treballen inclús de tècnics, d'especialistes de, de rehabilitació, de, de tiflotecnòlics, venen al cupó, a les, a les oficines, doncs que aquesta casa pugui seguir endavant i pugui seguir tornant a la societat aquest eh, compromís que la ciutadania té amb nosaltres i que el tornem mm, cada dia en forma de, de premis dels nostres eh, productes o bé en forma de serveis per a tota aquella gent que ho necessita. Aquí a Catalunya, el Parlament també va fer una declaració en reconeixement a la tasca que porta a terme l'11, senyor Grau. Sí, efectivament, si vostè no ho hagués dit, ho hagués dit jo, <laughs> perquè va ser, vaja, per nosaltres, per a, per a CES de Catalunya, és una de les eh, coses, conjuntament amb les, que, amb les que heu comentat abans, més importants que ens han passat enguany. guany i és el reconeixement que va aprovar el, el, el Parlament de Catalunya el passat 5 de, 5 de desembre sí. per, la, per la tarda eh, amb l'acord eh, total dels set grups parlamentaris eh, que per altres qüestions estan eh, possiblement a, a, a les antípodes de, de, del seu ideari, no? uns dels altres, però que en aquest cas s'han posat absolutament d'acord en dir que la, que la 11 eh, ha fet una bonis, la 11 ha fet una boníssima tasca durant aquests 75 anys, que segueix fent una boníssima tasca, que la Fundació 11 eh, ha ajudat molt conjuntament amb la 11 per a que les persones amb discapacitat i en particular les persones cegues i, i amb deficiència visual del nostre país, de Catalunya, doncs tinguin una vida més digna i que els ha fet, i que els ha fet avançar. Jo vaig tindre l'oportunitat de ser a la, a la sessió parlamentària i la veritat va ser un, un goi representant doncs, a, la, a la nostra gent, als afiliats de la l'ONCE, amb un acte tan sentit com aquest, perquè al cap i a la fi el Parlament és la, és el representa, és la representació de, de la ciutadania. Eh? Jo crec que d'alguna manera el Parlament, la ciutadania, perdó, a, a través del Parlament doncs, eh, rebia aquest, aquest reconeixement que ja ho sabem, que ens estimen molt, que la gent ens vol molt, que, que ens ho diuen cada dia als carrers, però que ens ho digui al, al, a l'òrgan de govern del, del nostre país és una cosa per nosaltres molt important. I tant que sí. I les fites per al 2014, senyor Grau, perquè el mercat del joc eh, es presenta difícil i altament competitiu. Doncs cal seguir endavant. No, això és com... Jo, jo ho dic ja <laughs> al darrer mes, al 2013, hem fet moltíssimes coses molt importants. Eh, eh, la cosa més important que han fet és seguir estant aquí. Sí. Quan, quan desgraciadament hi ha moltes organitzacions de persones amb discapacitat que, que ja no hi són perquè no han pogut eh, sobreviure a la, a la crisi. I l'any que ve hem de seguir estant aquí, ajudant a la gent, hem de, hem de tirar endavant, hem de ser positius, hem de tindre, tindre iniciativa i moure'ns, evidentment, dins d'aquest mercat del joc eh, més competitiu, eh, que de vegades, en el qual de vegades nosaltres juguem amb inferioritat de, de, de condicions per les limitacions eh, que tenim doncs, eh, eh, per l'òrgan que ens regula, que és el Consell, el Consell de Protectorat de l'Estat, però que hi seguim, hi seguim treballant i seguim fent una bona, i seguim fent una bona feina. Jo crec que, que tenim 11, com a mínim per a 75 anys, eh, per a 75 anys més, i l'any que ve serà el primer d'aquests 75 anys més que vindran després d'aquest de, 75 aniversari. Senyor Grau, vostès comencen amb força l'any 2014 amb aquest extra de cap d'any de l'11. Sí, efectivament, és una, aquest extra de cap d'any és una qüestió llargament reivindicada. Aquesta és una, una d'aquelles coses de, que li comentava jo abans, eh, de les que, eh, en certa manera, nosaltres lluitem a inferioritat de condicions nosaltres fa molts anys que havíem tingut aquest, aquest extra de cap d'any, cap als anys 80. Sí. Eh, el van deixar de tenir i l'han vingut demanant a l'administració de l'Estat eh, doncs cada any des de l'any 86. Eh? Cada any des de l'any 86 ens, ens interessaria, voldríem, tindre un, un sorteig doncs, per, a, per a Cap d'Any o, per a, o per a Nadal. I no ha estat possible fins a enguany eh, tenir-lo, mentre, mentre pues altres operadors el tenien any rere any i, i, i quan, i quan eh, no hi havia tanta competitivitat en el mercat del joc. Per això de vegades juguem amb, amb inferioritat de condicions, però, però l'important és, que, és que juguem i que estem al mercat. Nosaltres amb aquest sorteig eh, volem mm, ajudar la gent que més ho necessita. És un sorteig eh, que no hi ha grans premis. Donem 400.000 euros al, el, el premi més gros. Malgrat això... d'un i dos, senyor malgrat Grau. Això, els 400.000 euros és el doble de lo que ha donat la, la Loteria Nacional amb el sorteig del, del dia 22. Efectivament. No? Això, no? <laughs> Però <clears throat> i, vol, i hem volgut que quedi molt repartit, eh, molt repartit. Hi ha eh, més d'un milió de premis que, es, eh, que es repartiran a tot, a, a tot l'estat espanyol i que esperem que ajudin a, a, a les famílies doncs, que, que ho necessitin i que, i que puguin accedir en aquest, en aquest, eh, en aquest sorteig i que realment sigui una cosa que arribi, que arribi a tothom. No? O sigui, que creiem que és un bon, un bon projecte i que tant de bo, tant de bo l'any que ve el poguessin tornar a tenir. Eh? Tant de bo <laughs> l'any que ve el poguessin tornar a tenir perquè de moment només el tenim autoritzat per enguany. Doncs eh, lluita el 2014, senyor Grau. Efectivament, efectivament. Seguirem treballant com els eh, 30 anys que han passat no? per, a que, per a poder tindre aquest, aquesta i algunes altres coses que no podem, amb les que no podem competir. Uh mhm. -huh. Senyor Grau, i sobretot que eh, vostès fan servir eh, el joc de l'11 per donar una vida digna, feina a persones cegues i amb altres discapacitats i obra social i serveis, que això no, no ho hem d'oblidar. És, és, lo que li, és lo que li deia abans. Eh? Sí. La, la gent que compra els nostres jocs o bé li toca eh, directament o bé li toca en serveis socials per a ell o per a segur, segur, segur, algú que tenem molt pròxim. Doncs eh, Xavier Grau, delegat territorial de l'ONZA Catalunya, no podíem fer aquest programa sense el seu testimoni, o sigui que moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, que sabem que són dates molt complicades. Una abraçada ben forta, eh? Moltes gràcies a vosaltres i de veritat molt bon, molt bon any i molt ànim. Vinga, una abraçada, Xavier. Igualment, una Adéu. abraçada. Adéu. Continuem a Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb Van Hernández. The city is my jungle jam Look at this big great world that I compartiendo que esta edición espacial de Cataluña sin barreras. avui 26 de hembra festividad de San Esteban. Ahora a Madrid, al costado de Sabina Lobato, que es directora de Empleo, Formación y Proyectos de Fundación 11. Además viene con una bonita colección de cuentos bajo el brazo destinada a, pues a todos, porque la verdad es que son muy bonitos. Sabina Lobato, buenas tardes, bienvenida a Cataluña sin barreras. Hola, buenas tardes y buen Nadal para todo el mundo. <laughs> Igualmente. Bueno, mm, vamos a hablar de cuentos porque Fundación 11 ha presentado una colección de relatos digitales protagonizados por niños con discapacidad. Eh, la colección se titula Cuentos por la Integración y explíquenos un poquito este bonito proyecto. Sabina, ¿en qué consiste? pues este proyecto arrancó ya en el año 2010 en una colaboración con, con la Fundación Antena 3, ahora 3 Media, en la que em, ellos querían desarrollar, bueno, con la idea inicial de las autoras de la colección, que son Eva Latonda y Maru García Ochoa, la, eh, escritora y la ilustradora de los cuentos, eh, para distribuirlos en, los hospitales, ¿no? Con los niños que están hospitalizados ahora en las fechas eh, de primeros de diciembre, que además se coinciden con el Día de la Discapacidad, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo para hacer una edición en papel más extensa, con idea de que nos sirviera también para sensibilizar en, escuelas, en, colegios, con los niños un poco a los que va destinados estos libros, ¿no? que son los primeros lectores. Eh, ¿Qué pasa? Que en el, formato papel, pues tenemos una posibilidad de llegar a un público, pues eh, ciertamente limitado, además de los costes que conlleva después la distribución, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos fue em, eh, estos cuentos que ya estaban los, los seis eh, editados y escritos y, y, ilustrados, pues llevarlos a, con las nuevas tecnologías, pues para que pudieran ser además accesibles para todo el mundo, ¿no? Accesibles en términos de, de que una persona una persona ciega, un niño ciego, pues también los puede los puede leer porque están locutados, en fin, que están hechos eh, y puestos en nuestra web em, en formato totalmente accesible, ¿no? Eh, desde los dos puntos de vista, accesibles para que pueda acceder todo el mundo y también accesibles porque cualquier niño con discapacidad también también los puede utilizar, ¿no? Pues como usted decía, Sabina, estos cuentos se encuentran en la biblioteca digital de Fundación 11 y fíjese que hemos rescatado, seguro que se lo se lo se lo huele, ¿eh? <laughs> a una de las protagonistas, que en este caso es Aurora Locutora. Vamos a ver qué nos cuentan en la introducción a, a este cuento. Sobre la ceguera. ¿Sabías que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro llega a él a través de nuestros ojos? Esto quiere decir que muchas de las habilidades que tienes las has aprendido gracias a la visión. Es alucinante, ¿verdad? La vista tiene un papel muy importante en nuestra vida. ¿Qué ocurriría si no pudieras ver o lo hicieras con dificultad? La ceguera es la falta de visión. Se puede ser totalmente ciego o ver algunas formas y colores. Los que la tienen desarrollan mucho más sus otros sentidos. Así compensan el que les falta. En este cuento conocerás a Aurora y comprobarás que es una niña llena de imaginación e ilusiones. Conocerla te servirá para descubrir una verdadera heroína capaz de desenvolverse solita. Pues ahí está la introducción a Aurora Locutora, que es un cuento protagonizado por una niña con discapacidad, Sabina. Sí, eh, es muy interesante el corte que has puesto porque no lo hemos comentado, pero todos los cuentos tienen eh, una primera página en la que en lenguaje sencillo que pueda comprender un niño se explican las diferentes discapacidades. En el caso de Aurora, la ceguera, en el caso de Silvina, el síndrome de Down, en el caso de Rosalía, eh, las personas con bueno, pues la, discapacidad auditiva, en el caso de Aitor, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. También ahí está Nacho, que, <clears throat> que es un niño con, eh, con parálisis cerebral y Amador Actor, <clears throat> que eh, no Amador Actor es el niño con parálisis cerebral y Nacho Pisatenista que tiene espina bífida no entonces todas estas discapacidades están explicadas en esa primera página del cuento eh, en un lenguaje que un niño puede comprender los cuentos se pueden, se pueden consultar íntegramente a través de la página web de Fundación 11. Sí, sí, sí, totalmente. Están eh, pensados en un formato en el que, eh, pues, eh, a través de un clic se va pasando la página y con una locución se puede dar al play y entonces, bueno, pues se, leen, o sea, hay, una, hay una locución que los lee, ¿no? o se pueden leer directamente también, ¿no? Como, como sería en, papel. Fundación11.es, toda la información de Fundación 11 en esta página web. Eh, Sabina, cuentos para la integración. Eh, ¿Cómo está funcionando la iniciativa? Porque los niños en la presentación, <laughs> bueno, disfrutaban con dos escuelas muchísimo. Sí, sí, sí, sí, se lo pasaron fenomenal porque además tuvimos aquí a las, a las autoras que, eh, claro, ellas lo viven en primera, en primera persona, ¿no? Y mm, también tuvimos la participación de algún deportista paralímpico que trajo una medalla, en fin, que, que, que claro, los niños esas actividades, ¿no? Pues se les hacen muy, muy interesantes si quieren saber más, ¿no? Em, yo creo que estamos empezando en lo que va a ser un poco una ampliar este esta actividad que hacemos de sensibilizar a los más pequeños, ¿no? Y que, y que es muy importante porque al final, eh, aunque nuestra prioridad es el empleo y seguirá, siendo el empleo, em, bueno, pues si un niño desde, desde pequeño ha convivido o ha escuchado o ha tenido posibilidad de conocer lo que es la discapacidad eh, de cerca con una, con una visión totalmente positiva, pues es más fácil que cuando <laughs> sea adulto y vayamos a convencerle de que contrate a personas con discapacidad, pues no tenga ningún tipo de, de prejuicio ni de ni de ni de problema o miedo, ¿no? Que a veces eh, el desconocimiento es un poco lo que hace em, en el caso del empleo, ¿no? A las empresas no apostar por la contratación, ¿no? Entonces, em, pues lo que hacemos es ya empezar desde desde bien pequeños, ¿no? Con este con esta con esta actividad que es tan lúdica y tan cercana a los niños como son los cuentos. Pues a la radio también ha venido la amiga de Aurora Locutora, que es Silvina Bailarina, y es otra pequeña introducción que hemos querido mostrar para ver cómo se explica a un pequeño qué es la discapacidad. Sobre el síndrome de Down. Tu cuerpo está formado por millones de células. Cada una de ellas contiene un gen, que es como un gran libro de instrucciones. Y todos esos genes están compuestos por cromosomas, que son como las letras del libro. A veces puede ocurrir que los cromosomas se líen en el par 21 y venga alguno más de la cuenta. Es lo que se llama síndrome de Down. Los niños que tienen este síndrome tienen un aspecto muy reconocible, aunque a su vez son muy diferentes unos de los otros. Los hay más altos, más bajos, más delgados, más gorditos, sus ojos están un poco rasgados y su cara es como un precioso lucero redondo. Aunque aprenden un poco más despacio, ellos, igual que todos nosotros, ríen, lloran, crecen y sueñan, igual que tú. Esta es la historia muy, muy especial de una niña con síndrome de Down, llamada Silvina. Y después de esto, el cuento, Sabina. Ah. Este es muy bonito, sí, el cuento de Silvina es, precioso porque, bueno, es una niña que está totalmente volcada en, la danza, ¿no? Que es su pasión, ¿no? Y además hay, pues hay ejemplos, ¿no? De, compañías de danza que están integradas, pues prácticamente íntegramente con, gente con síndrome de Down y hacen unas cosas fantásticas. O sea que, no estamos planteando cosas que no sean incluso reales. Incluso en el caso de, Amador Actor, hace poco descubrimos que hay un actor americano bastante joven, además, que, que, tiene parálisis cerebral y que es bastante conocido, parece ser. Nos llegó de repente un correo electrónico, Amador existe, <laughs> y resulta que, que efectivamente era, era un chico con, con parálisis cerebral que, que, era actor y que, vamos, que estaba teniendo un éxito fantástico. Hoy estamos eh, presentando en Cataluña sin barreras esta colección Cuentos para la Integración eh, que tiene Fundación 11 en su biblioteca digital a través de www.fundacion11.es se accede a estos cuentos. Las autoras son Eva Latonda y Maru García. Y Sabina, los cuentos también están en papel, creo. Sí, sí, los tenemos también en papel con una tirada pues que ya poco a poco pues se va, va menguando, pero pero que bueno pues en, en el caso de que algún alguna persona esté interesada pues eh, eh nos puede llamar y haremos lo posible, aunque lo que hacemos es incentivar que en la medida en que en, la web están disponibles, em, pues eh, se utilicen por este canal, ¿no? Entonces, bueno, La, la, edición en papel, pues básicamente eh, lo que queremos es que esté pues, pues disponible a lo mejor en alguna biblioteca, en algún colegio y tal, pero no, no llegamos a todo ¿no? con esta edición en papel. que decía Sabina que cómo van a llegar los cuentos a los niños de, de la forma mm, más eficaz posible, porque las escuelas son un buenísimo puente. Si están ahí en Internet, pues eh, qué clases más didácticas saldrían en nuestras además ahora mismo hay, ya es difícil encontrar escuelas que no tengan sus sus pizarras digitales, ¿no? O que no tengan una aula informática. Entonces, bueno, Em, nosotros nuestra idea también es hacer crecer un poco el proyecto ¿no? y, también ir em, pensando también en actividades que, que, puedan ser de utilidad también para los profesores Em, con el uso de los cuentos, ¿no? Porque si te fijas, por ejemplo, en la explicación del síndrome de Down, en el caso del cuento de Silvina, eh, pues perfectamente puede servir para una clase de conocimiento del medio en el que estén explicando el cuerpo humano, ¿no? Sí, y, señora. Y algunas, algunas eh, peculiaridades, ¿no? En cuanto al, desarrollo de, em, eh, de los bebés o, bueno, una puede ser perfectamente una actividad compatible con, el temario ¿no? ordinario que pueda tener pueda tener el centro. No siempre estamos dándole vueltas a la cabeza para ver cómo eh, esto no tiene que ser algo más, sino que se puede em, algo más fuera de, lo que es el, temario ordinario, sino que se puede introducir dentro de, las actividades que que promueven los propios profesores para conseguir los objetivos académicos. ¿no? Pues Sabina Lobato, eh, directora de Empleo, Formación y Proyectos de Fundación 11, qué proyecto tan bonito le ha tocado explicar hoy. Cuentos por la <laughs> integración. Cuentos por la integración. Lo recomendamos a todos los oyentes, desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición especial de Cataluña sin barreras. A vosotros por permitirnos contar este proyecto también en la radio. Muchas gracias. Hasta pronto, Sabina. feliz año. Feliz año, adiós. Nosaltres continuemos a tots vosaltres aquesta edició especial de Catalunya sense barreres en aquesta festivitat de Sant Esteve. Eh, de seguida, més continguts. Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. They Doncs per tancar l'edició especial de Catalunya sense barreres, avui que és diada de Sant Esteve, ens hem portat gent de ràdio, clar que no, eh, com no podia ser d'una altra manera, gent que no falla mai. Són els amics d'Armic, l'associació de radioaficionats minusvalis invidents de Catalunya. Tota l'actualitat la seguiu al portal web www.armic.es i tenim com, com a cinc radioaficionats a la taula. Són Maria Teresa Baluer, secretària d'Àrmic. Maria Teresa, bona tarda, bon Nadal. Bona tarda. Gràcies per ser-hi aquí. <laughs> Bona tarda i bon Nadal per tots, sí. Oriol Sobirana, eh, amb un refredat considerable, senyor Sobirana. <laughs> Què tal? Gràcies, bona tarda. És president de Tecnoamics, que és una associació que promou la tecnologia i la radioafició. Exactament. I són col·laboradors d'Àrmic. Efectivament. Sí? Tenim Manuel Geste, que és director gerent de Viajes Magister, col·labora en el Barcelona Setema, que és una de les iniciatives que explicareu avui per a la Creu de Sant Jordi per a en Xavier Paradell. Què tal, eh, senyor Geste? Benvingut. Bona tarda, ben, Hola. ben trobada. Eh, Jorge Alberto Vilanova, president de Fedeurendes. Eh, Molt bé la, la seva entitat es dedica al tercer sector. Al tercer sector, Què fan concretament? Pues nosaltres fem eh, diferents eventos de mm. tipus mm. Perdoni, però té un... un... També refredat, sí. com mitja Catalunya. <laughs> Diferent. I és col·laborador d'Àrmic, també, eh? Sí, i del senyor Ayeste, que, en el qual estem fent unes promocions que després us explicaré. Molt bé. I Toni Moyano, manager d'Armi, que ha muntat tot aquest tinglau que diu ell. Què tal, sí. Toni? Bona tarda. Posa't a un pam del micro. Una, a veure, els miqueta, eh? radioaficionats eh? això ho teniu après, que s'ha d'estar un pam del micro, o no? Sí, sí, sí. Que feu bastant, el que vulgueu a la muntanya, allà on cal... Ah, això mateix. Sí, que els micros no sempre són iguals. Eh, sí, no? Sí, això és una mica discutible, però... Com està el, el món del radioaficionat a Catalunya? Tenim seguidors? Home, jo crec que sí. A més, hi ha una cosa important que eh, els que queden avui en dia doncs, són veritablement els que, els que els agrada. Fins ara hi havia, o fins fa uns anys, no? hi havia molta gent doncs, que diguem que feia servir la ràdio com a, pràcticament doncs, com eh, un altre mitjà de comunicació, no? una xarxa social, un xat, no és ben bé el mateix, però no hi havia altre mitjà, entre cometes, econòmic, perquè tampoc no era econòmic, però avui en dia doncs, el que queda és el, el radioaficionat que li agrada de veritat. I què es fa, el, el radioaficionat avui dia, què fa? Bueno, hi ha una mica de tot, no? Hi ha moltes facetes. Això una mica, a mesura que passen els anys, cada un es va, es va vinculant a la faceta que més li agrada, no? Però la forma inicial, que és el que deia el Toni ara, eh, si vols una mica és una xarxa social, no? que la gent parla una amb una altra, amb una altra, i a partir d'aquí va coneixent gent, es va, entre cometes, complicant la vida, i cada cop fa modalitats més estranyes, i llavors es treu una llicència, i munta antenes, i etc. No? I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha gent que, que fa coses com la telegrafia, que és això del morse, que la gent es pensa que això ja no es porta, per exemple, i és una modalitat molt especial, i que hi ha gent que només fa això, Igual que hi ha gent que només parla en anglès, no? Pues hi ha gent que només fa telegrafia. I després hi ha altres modalitats que són pues, de, de fonia, de parlar, i que la gent només parla, pues, s'entretén a fer contactes internacionals i, i tal, no? Però ha... Geste, què fa vostè com a radioaficionat? Expliqui-m'ho. Eh, yo soy un iniciado, por lo tanto, eso, la experiencia se la dejo a Tony, porque justo acabo de, entrar en este mundo. Uy, un igual, mire, que yo me quería hacer radioaficionada. <laughs> Cuénteme, ¿ya aterrizó usted bien en este terreno? Porque a mí me parecen de Marte estos señores, ¿eh? llenos de antenas, de Son planetarios, son planetarios. El tema está en la comunicación. Eh... Bueno, mira, ves, hay una modalidad que se hace rebote lunar, o sea, que ya, ya va por aquí el tema. Esto cuando, cuando se lo cuentas a alguien te mira con la cara diciendo, ¿qué me está contando este sí. ahora, no? Pues no es real, senyor Sobirana, sí, sí, sí. és per real. Cert, per cert, tenim un dels, dels millors operadors, quasi diria que de, del món, d'Europa segur, eh, és un català, també molt estimat aquí a, a casa nostra. És, és una modalitat molt especial. S'enfoquen un grup d'antenes a la Lluna es fica una potència determinada i es comença a fer la telegrafia i tal, que ara ja es fan modalitats amb ordinadors pel mig i tal, i sí, sí, llavors clar, com que la Lluna és el punt de rebot, doncs la persona amb la que connectes està a lo millor a Austràlia. Entens? O sigui, és una cosa molt curiosa, no? Maria Teresa, no em digui que vostè fa servir la telegrafia. <laughs> No, no, de moment no. Jo només... De moment, diu. <laughs> No, no, no. no jo m'agrada que, que continuï aquesta tasca tan entranyable, eh, que és la comunicació, eh, que no es perdi, que és el que deia els amics que estem aquí, que antigament es feia servir ja com una cosa així més passatgera, eh, per entreteniment, i ara això es fa d'acord perquè ja hi ha altres mitjans per fer aquestes coses, no? els xatejos i aquestes coses, i així d'aquesta manera es conserva i es continuï que per molts anys aquesta comunicació es pugui fer. Eh? Com se saludaria el Jorge Alberto i la eh, Maria Teresa a través de la radioafició? Com doncs seria? Doncs per mitjà de l'indicatiu. Eh? Sí, a veure, el indicatiu, Sí. Hola, hola, aquí la Eco Alfa 3, Golf, Victòria, Victòria, o Víctor, Víctor, com vulgueu. Sí. Endavant, endavant, eh, aquí en freqüència, endavant en qui sigui en freqüència que vulgui comunicar. Doncs recibida punto raya, punto raya. No, en, okay. en aquest cas el, el Jorge, com no disposa d'indicatiu, doncs tindria que fer servir l'indicatiu, en aquest cas, de l'estació oficial de, de la ONCE o de qualsevol altra uh -huh. associació, no?, fins que pogués disposar de l'indicatiu, que cal dir que és, pot semblar molt difícil i molt estrambòtic amb això que hem dit, no?, però és sumament fàcil i animem a qualsevol. I, a més, pels secs i pels discapacitats és una gran finestra al món, i és un mitjà d'integració perfecte. Per això la 11 doncs, ja fa molts anys que ha apostat fort amb això. Clar, uh, això de EAJRKR és la freqüència que teniu a Àrmic. EA3. EA és el, el prefixe, de, en aquest cas, de tot l'estat espanyol. Sí. El 3 seria el, el número de districte o regió, que en aquest cas és Catalunya. És dels pocs que correspon a tota la regió. I RKR, doncs sí, ja són les lletres que toquen a, en aquest cas a l'estació de, és com, si fos, és com si fos la matrícula. Exacte. Mm -hmm. O sigui que el Jorge i jo faríem servir aquesta, ah, demanant-te permís, Toni, clar. No. doncs, eh, ah, té, que haver, té que haver per, per llei doncs, titular, algun, sí. algun titular allà doncs, eh, Va. present, no? Però Al, algun titular funcions... present ets tu mateix. Bueno, o qualsevol operador, en aquest cas, o la secretària, o el president, o qualsevol, vale, em que són la... 3 anys de, de llicència. La Maria Teresa. Bueno, Jorge, pues tu i jo avui a la ràdio som EA3RKR, EA3 perquè RKR. tenim aquí autorització ja per ser-ho. Bueno, a veure, escolteu una cosa. Què és això de que heu muntat una estació de ràdio dins d'un vaixell que va a Roma a la canonització de Joan Pau II i també de Joan 23? Ah, sí, sí Joan 23. Estem, estem muntant, eh, bueno, la idea és aquesta, ja va néixer fa temps i ara doncs gràcies al Manuel Lleste, al Jorge, sí i altres eh, col·laboradors, doncs la idea és eh, aprofitar l'acte de la canonització. Cal dir que Joan Pau II també tenia bastanta relació amb la radioafició i aprofitant-ho tot una mica, doncs la idea va néixer amb la campanya de, per la Creu de Sant Jordi pel Xavier eh, i bueno, volíem lligar-ho ja doncs, que ell era mariner, no? era radioaficionat, eh, era, bueno, tenia molts mèrits i càrrecs perquè fa poc que ens ha deixat i en la campanya doncs, s'ha doncs, anat sumant molta gent, no? Des de polítics, famosos, artistes, etc etc, radioaficionats per descomptat, i la idea doncs, era poder transmetre des del vaixell i poder transmetre també eh, el que la ONCE fa diàriament, transmetre la il·lusió que els radioaficionats transmeten per la ràdio, doncs que tota la gent que va en aquest event pugui veure de prop eh, i operar, o sigui, fer ràdio també, aprofitant el, el viatge, no? Tot això està disponible a la web de, a veure, senyor Geste, aquest vaixell on és? A Barcelona. Eh, el, el, el vaixell estarà ah, a Barcelona. Al port de Barcelona. Sí, sortirà de, de, de Barcelona, sí. Sortirà de Barcelona cap a Roma, amb tota una estació muntada, i vosaltres fareu tota una transmissió. Uh -huh. Uh -huh. Es aniran fent contactes per tot el recorregut. De què tipus? Mhm. Contactes de quin tipus? Contactes de, bueno, en principi es faran... La previsió és que es fagin contactes amb bandes de VHF i de UHF, i en bandes d'HF, que són les ondes decamètriques, que es diuen que són les que permeten fer contactes internacionals. No? O sigui, les dues primeres bandes que he dit permetran fer contactes en els primers quilòmetres de costa, entre la costa i, i terra, i amb l'altre es podran fer contactes per tot el recorregut al llarg del, del camí fins que s'arribi allà, no? amb tot el món. I allà també fareu la retransmissió de la canonització. Bueno, s'estan s'estan intentant fer diverses coses, però cal dir doncs, que la tasca doncs, bueno, ja es va fer aquí mal amb la visita del Sant Pare, no? I no és una cosa de... No és fàcil, de no. dos dies. No? Jo sóc molt intrèpida, eh? Sí, sí, que la idea, sí que la idea és que el, el vaixell es queda allà, eh, ara el Manuel, si m'equivoco, em corregeixi, penso que un dia, i doncs aquest dia doncs, sí que la idea doncs, és poder transmetre des del vaixell, no? Però diguem que doncs, era aprofitar tot això, aprofitar que també el mateix Xavier va, estar, va ser l'únic radioaficionat acreditat amb eh, representació dels radioaficionats com a premsa a la visita de Benet 16 sí. i tot plegat, doncs, moltes eh, diguem, facetes eh, que des d'un principi eren així el destí ha volgut doncs, que ara no, no estiguin aquí amb nosaltres ells, però bueno, el, el record, doncs, evidentment hi és, no? Home, que no hi és amb nosaltres no sé què dir-vos, eh? Perquè vosaltres teniu engegada aquesta campanya Barcelona C tema i demaneu la Creu de Sant Jordi pel vostre mariner de les zones, és. que és en Xavier Paradell, sí. sí o no? Sí, sí. O sigui que jo ja l'imagino per aquí al mig. Sí, sí. Mm? <laughs> Ell, ell, de fet, el, el missatge que deia doncs, era això, no? que algú seguís i que se seguís fent divulgació i tal, i, bueno, una mica doncs, és el que Armic porta 35 anys i la 11 doncs, amb altres aspectes de, de la integració del sexe, aquest 75, no? Per tant, doncs, que esperem que duri molts més. La campanya Barcelona C tema, eh, me la podeu resumir breument, senyor Subirana, per exemple? Això domina més el Toni. Sí? La, bueno... que després no vol que li pregunti amb ell, no em facis parlar a mi, però clar. Sí, sí. No, a veure, la, la campanya, això va néixer un, un 7 de maig, d'aquí el nom, Eh, la presentació va ser una mica doncs, eh, apressurada per, pels motius de, de salut del Xavier, no? I la idea, doncs, eh, un de, dels conceptes, per això es diu així, es buscava un nom que fos igual en català, castellà i anglès. Llavors va ser un 7 de maig, es va obrir la facultat de nàutica expressament per ell, Sí. Allà es va presentar, doncs, eh, bueno, des de radioaficionats, personatges del món audiovisual, etc etc. i allà es va donar la sorpresa que, evidentment, ell s'esperava alguna cosa, no? però en cap, en cap cas s'esperava doncs, eh, que se li demanés la, la Creu de Sant Jordi. I és el que continuo demanant, I és el tots que els radioaficionats. De fet, ja s'han sumat doncs, eh, bueno, radioaficionats de tot el món, s'ha sumat el director de Telecomunicacions de la Generalitat, s'han sumat eh, diferents càrrecs, i seguim, seguim, perquè creiem que gent que es mereixi un homenatge, segur que n'hi ha molts, gent que fa feina anònima també n'hi ha molts, però eh, com el cas d'ell, que és tota una tasca i a més a més ha aconseguit Eh, passar la il·lusió a altres, doncs creiem que s'ho mereix. Doncs aquest programa especial de Sant Esteve dedicat a la figura d'en Xavier Paradell. Nosaltres també ens sumem a la campanya Barcelona CTM per demanar aquesta creu de Sant Jordi a una persona que sempre va apostar per la radioficció i també per les persones cegues.